na 100%, na 100%. W życiu na 100%. Przecież trzeba jakoś się odnaleźć, umieć wszystko sprawdzić, wypróbować i spróbować chociaż część zrozumieć. Znaleźć to, co cieszy, pozytywnych myśli szukać, patrzeć z wiarą na człowieka. Na 100% żyć, bo przecież życie na nas nie poczeka. na stafucho, a usłyszysz net pozytywny podcast na 100% net na 100%.